Եթերում «Մայրաքաղաք» ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ Տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Իգիտություն է ընդունվել քաղաքային համայնքի 2015 թվականի առաջին կիսամյակի բյուջեի կատարման մասին հաղորդումը։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դիմացի պուրակն արդեն անուն ունի, կոչվում է Ֆրանսիայի պուրակ։ Հասարակական սննդի օբյեկտներում գիշերային ժամերին հնչող բարձր երաշտությունը խանգարում է հանգիստս։ Ինչ անեմ, որտեղ դիմեմ հարցնում է ունկնդիրը, պատասխանում քաղաքապետարանի աշտակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Լենա Սիմոնյանը։ Ինչի մասին է գրում Ստեփանակերտ թերթը վերջին համարում։ Հուլիսի 15-ին տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը, որը վարում էր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Ավականին իգիտություն է ընդունել քաղաքային համայնքի 2015 թվականի առաջին կիսամյակի բյուջեի կատարման մասին հաղորդումը, համաձայն որի նշյալ ժամանակաշրջանում ընդհանուր մուտքերը կազմել են 541 միլիոն 424 հազար դրամ, պլանավորված 632 միլիոն 272 հազար դրամի դիմաց։ Ընդհան Ընդհանուր մուտքերի 30.4%-ը կազմել են սեփական եկամուտները։ Նախատեսված 171 միլիոն 652 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 164 միլիոն 424 հազար դրամ։ Կատարողականը կազմում է 98.8%։ 2014 թվականի համեմատ սեփական եկամուտներն աճել են 8 միլիոն 127 հազար դրամով կամ 5%-ով։ Ավականին հաստատել է Ստեփանակերտ քաղաքի օրներգը հիմնը։ Հիշեցնեմ, որ մրցութային հանձնաժողովը 2015 թվականի մայիսի 29-ի եզրափակիչ նիստում վերջին փուլ անցած 4 գործերից հաղթող է ճանաչել օրներգը, որի խոսքերը գրել է Պաշտպանության բանակի սպա Գառնիկ Ավանեսյանը, երաժշտությունը կոմպոզիտոր Սիմոն Սարգսյանը։ Ավականում մեկ այլ որոշմամբ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դիմացի պուրակն անվանակոչվել է։ Դրան տրվել է Ֆրանսիայի պուրակ անվանումը։ Նիստում քննարկվել են նաև այլ հարցեր։ Դուք լսում եք «Մայրաքաղաք» ծրագիրը։ Ռադիոխմբագրություն մտած հերթական զանգը մեր ծրագրի մշտական ունկնդրից էր։ Նրա անհանգստության պատճառը հասարակական սննդի օբյեկտներում գիշերային ժամերին հնչող բարձր երաշտությունն է, ինչը խանգարում է մարդկանց քունը։ Մեկ օր չէ, երկու օր չէ, համարյա ամեն օր նույն բանն է, ասաց նա, այլևս հանդուրժել հնարավոր չէ։ Ինչ աներ, որտեղ դիմեր, չգիտեր։ Բազմաբնակարան շենքը, որտեղ ապրում է մեր ունկնդիրը, ծայրամասում է։ Ես եղա այնտեղ, ձայնագրվել չկամեցավ։ Չուզեցավ նաև, որ իր անունը հնչի եթերում, զգուշանալով, որ շրջապատում իր բողոքը հնարավոր է ճիշտ չընկալվի ու համարվի ուրիշի ուրախությանը նախանձելու հետևանք, հնարավոր է խետ հայացքների արժանանա որ գրեթե ամեն օր գիշերային ժամերին բարձր երաշտություն է հնչում եւ հանգարում իրենց հանգիստը, հաստատեցին նաեւ հարևան բազմաբնակարան շենքի բակում Միջորեի կիզիչ արևից ծառերի շվաքում պատսպարված տղամարդիկ։ Արիոտես նրանք եւս հրաժարվեցին ձայնագրվելուց։ Երևի դարձյալ նույն նկատառումներով Կգա օրը, երբ անհատները իրավախախտում թույլ չտան զգուշանալով հենց հասարակական կարծիքից, քանի դեռ մեծամասնությունը երկյուղում է բարձրաձայն արտահայտել իր մտածածը, пассив է, փոքրամասնությունը շարունակելու է անտեսել ու արհամարել հանրության կարծիքը, գնահատականը։ Հանդիպեցին նաև հասարակական սննդի օբյեկտներից մեկի տիրոջը։ Նա ամենևին էլ չժխտեց, որ գիշերային ժամերին բարձր երաժշտություն են հնչեցնում։ Քաջատեղյակ էր, որ դա վարչական իրավախախտում է։ Օրենքի չպահպանման նրա պատճառաբանությունները զուտ օրենքի տեսանկյունից անընդունելի էին, սակայն մեր կյանքի իրողությունների հաշվառմամբ ինչ որ չափով բացատրելի։ Բացատրելի, քանի դեռ օրենքը բոլորի համար մեկը չէ։ Հարցի նաև սուբյեկտիվ կողմը կա։ Ասում են, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է եղանակը։ Տվյալ դեպքում սա ուղակի իմաստով պիտի հասկանալ։ Վճարողը պատվիրում է ոչ միայն թե ինչ երաժշտություն պիտի հնչի, այլ նաև երբ ուզենա, ինչ ուժգնությամբ ուզենա։ Հակառակվելն այս պարագայում ըստ երևույթին ձեռընտու չէ օբյեկտի տիրոջը, կզրկվի եւ եկամուտից, եւ հաճախորդից։ Հետո ինչ, որ բարձր երաժշտության պատճառով ոմանք չեն կարողանում իրենց հանգիստը վայելել, որ այդ երաժշտությունը սղոցում է ինչ որ մեկի նյարդերը, վնասում նրա առողջությանը։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետ նույնպես հարցը քննարկեցի։ Նրանք հայտնեցին, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով լռության խախտումը հասարակական վայրերում պատասխանատվություն է առաջացնում, եւ նման դեպքում քաղաքացին անմիջապես պետք է հայտնի իրենց, լինելով տեղում իրենք արձանագրություն կկազմեն, ինչը կունենա իրավական հետևանքներ։ Հարցիս, թե որ մարմինը պետք է զբաղվի նման խախտումների կանխմամբ, Զրուցակիցս մատնացույց արեց քաղաքապետարանը, մասնավորապես Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչությունը, վերջինս էլ հակառակը։ Ի վերջո ինչ անի, ինչպես վարվի մեր ընկնդիրը կամ նրա վիճակում հայտնված մեկ այլ քաղաքացի։ Պարզաբանման համար դիմեցինք քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Լենա Սիմոնյանին։ ԼՂ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 180-րդ հոդվածով նախատեսված է լռության խախտումը հասարակական վայրերում, այսինքն՝ լռության խախտումը գիշերային ժամերին ժամը 22-ից մինչև ժամը 6-ը, բարձրաձայն երգելը, երաժշտական գործիքների վրա նվագելը, ձայնային ազդանշաններ տալը, բարձր միացրած հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից և այլ ապարատներից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններում, մուտքերում և բակերում, փողոցներում և այլ հասարակական վայրերում բնակելի տարածություններում և դրանից դուրս աղմուկով ուղեկցող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի անհրաժեշտության հետ, ինչպես նաև նման մյուս գործողությունները։ Նման խախտումը կատարելու համար նախատեսվում է որպես պատժամիջոց նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկից մինչև 30-ապատիկի չափով և նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 30 ապատիկից մինչև 50 ապատիկի չափով։ Նման բողոք ունենալու դեպքում քաղաքացին կարող է դիմել ոստիկանությանը եւ ոստիկանության աշխատակիցները արձանագրությունը կազմելուց հետո ուղարկվում են վարչական հանձնաժողովին, որը գործում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ինքից եւ գործը քննում է եւ կիրառում համապատասխան միջոցներ։ Դուք վարչական հանձնաժողովի անդամ եք։ Երբևէ նման գործ քննարկվել է։ Վերջին տարիներին նվազել է նման արձանագրությունների թիվը քաղաքացին երբ կարող է դիմել ոստիկանություն, նույն պահին, երբ արդեն նրան անհանգստացնում են։ Մանավանդ սննդի օբյեկտներում, երբ գիշերները բարձր երաժշտություն են միացնում, նա հենց գիշերը պետք է զանգի ոստիկանություն անմիջապես։ Եթե հաջորդ օրը զանգի, արդեն փաստը չի կարող արձանագրվել ցանկալի է քաղաքացին դիմի նույն պահին, որպեսզի ոստիկանության աշխատակիցը ներկայանա եւ արձանագրի խախտման պահը, այլապես եթե նույն պահին չդիմի, արդեն պետք է վկաներով դա ապացուցվի, որ իրոք խախտումը կատարվել է ու պետք է խախտումը կատարվի, ինչպես նշել են, գիշերային ժամերին, ժամը 22-ից մինչև ժամը 6-ը։ Մնացած ժամերին խախտում որպես այդպեսին չեն կարող համարել։ Լինում են դեպքեր, երբ քաղաքացին հենց դիմում է քաղաքապետարան նման բողոքով Կարող են նման դեպքեր լինել, բայց ճիշտը այն է, որ քաղաքացին պետք է դիմի ոստիկանությանը, որովհետև գիշերային ժամերին ոստիկանության աշխատակիցներն են շրջում եւ հայտնաբերում խախտումները։ Այդ ժամերին քաղաքապետարան աշխատակիցները չեն աշխատում, բացի այդ լիազորությունը հենց ոստիկանությանն է։ Արձանագրությունը կազմելուց հետո արդեն գործը քննում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից վարչական հանձնաժողովի կողմից։ Ենթադրենք քաղաքացին չի ցանկանում, որ խախտում կատարած անձը պատժվի տուգանվի, ընդամենը նախազգուշացվի։ Հնարավոր է, որ նա դիմի քաղաքապետարան եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներն իրենք նախազգուշացնեն տվյալ օբյեկտի ղեկավարին, որպեսի բարձր երաշտություն չմիացնի գիշերային ժամերին։ Ընդհանրապես ցանկացած խախտման դեպքում, եթե ասենք կոպիտ խախտումներ չեն, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները սկզբում նախազգուշացնում են, ծայրահեղ միջոցների չեն անցնում հետո եթե քաղաքացիները չեն ենթարկվում, շարունակում են խախտում կատարել, ապա արդեն կիրառում են համապատասխան միջոցները։ Ուզում եմ ասել, որ գործը չհասնի ոստիկանությանը։ Դիմի քաղաքապետարան եւ մատնանշելով տվյալ օբյեկտը, ասենք քաղաքապետարանի աշխատակիցը նախազգուշացնի, թե զգուշացումը եւս պիտի կատարվի ոստիկանության տեղամասային տեսուչի կողմից։ Եթե պետք է կազմի արձանագրություն, ապա տեսուչի կողմից ոստիկանության աշխատակցի կողմից պետք է կազմի արձանագրությունը եւ նույնիսկ եթե տվյալ արարքի համար նախազգուշացում պետք է կիրառվի, ելի որոշման տեսքով պետք է ընդունվի։ Բայց դեպքեր լինում են, որ բանավոր նույնպես նախազգուշացում են, դա կարող է կախված լինի նրանից, որ սննդի օբյեկտներում, խանութներում կան սարքավորումներ միացրած, որոնք աղմուկ են առաջացնում, չնայած այդքան բարձր չի, բայց ելի ինչ որ չափով, եթե բնակարաններին մոտիկա, աղմուկ է առաջացնում եւ խանգարում մարդկանց հանգիստը, քաղաքացիների հանգիստը։ Մենք ասում ենք բարձր երաշտություն միացնելը, ձայնային ազդանշանները։ Ձայնը ունի ուժգնության չափ։ Կա ինչ որ սահման, որ այդ սահմանից բարձր չլինի, օրինակ քանի դեցիբել։ Ենթադրենք երեկոյան ժամերին շտապօգնության կայանի մեքենան բարձր ազդանշանով մեծ արագությամբ շտապում է հիվանդին օգնելու։ Դա ևս խախտում է համարվում։ Ոչ, դա խախտում չի համարվում, նշել է այդ մասին, եթե դա անհետաձգելի անհրաժեշտություն է, բա խախտում չի համարվում, բացի այդ նախատեսված է նաև կանոններով, որ շտաբ օգնության մեքենաները, որպեսզի հիվանդին ճիշտ ժամանակին տեղափոխեն, ազդանշանի միջոցով ազատում են ճանապարհը։ Երեկոյան ժամերին տարբեր առիթներով ծննդյան տոների, խնջույքների ժամանակ, հարսանիքների ժամանակ հրավառություն էր տեղի ունենում։ Քաղաքապետի որոշմամբ արգելվեց հակասում է օրենքին, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքին։ Չեն կարող դա կատարել մինչև ժամը 22-ը։ Այդ որոշումը ընդունվել է բազմաթիվ բողոքների հիման վրա։ Կան մարդիկ, որոնք եւ ծեր են, եւ հիվանդությունն է, եւ այդ աղմուկը կարող է խանգարել նրանց, չնայած դա կարող է տեղի ունենա մինչեւ ժամը 22-ը, ոչ գիշերային ժամերին։ Բոլոր դեպքերում հաշվի առնելով քաղաքացիների շահերը, իրավունքները, ընդունվել է նման որոշում առողջության հետ կապված բարդությունները կանխելու համար, քանի որ հրավառությունների աղմուկը ավելի բարձր է։ Այժմ եկեք ցանոթանանք, թե ինչի մասին է գրում Ստեփանակերտ թերթը վերջին համարում։ Քաղաքապետի հրավիրած խորհրդակցությունում, որի մասնակցում էին քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, մի շարք ընկերությունների եւ գազམ་ակերպությունների ղեկավարներ, հանրագումարի են բերվել ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Լյուդմիլա Բարսեղյանը թերթին տված հարցազրույցում, խոսելով կենտրոնի ձեռքբերումների մտահոգիչ խնդիրների եւ առաջկա ծրագրերի մասին, որպես ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր այն կարծիքն է հայտնել, որ ուսուցիչների եւ բժիշկների աշխատավարձը պիտի բարձրացվի, ինչպես խորհրդային տարիներին էր եւ ինչպես այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը ստեղծվել է 17 տարի առաջ։ Հիմնադիրը եւ տնորենը Վարդան Թադևոսյանն է, որը վերջերս արժանացել է երախտագիտություն մեդալի։ Առ այսօր այստեղ վերականգնողական բուժում է ստացել մոտ 5000 հիվանդ, իսկ ներկայումս 100 հոգու բուժում են տնային պայմաններում։ Նոր ծրագրերի վերաբերյալ թերթի հարցին Վարդան Թադևոսյանը պատասխանել է, որ մտադրություն կա Ստեփանակերտի, Հադրութի եւ Մարտակերտի հիվանդանոցներում ունենալ վերականգնողական բաժանմունք։ Արդյունքում բավականին կնվազի դիմողների քանակը եւ կբարձրանա բուժման որակը։ Այսօր կենտրոնում բուժման կուրս անցնելու համար հաշմանդամը ստիպված է լինում 6-ից 8 ամիս սպասել, ասել է Վարդան Թադևոսյանը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրական քաղաքականության բաժնի պետ Նունե Ավանեսյանն անդրադարձել է Արցախում ժողովրդագրական խնդիրներին։ Ըստ նրա ժողովրդագրական պատկերը բարելավելու նպատակով ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել ծնելիության խթանումն ու ընտանիքի պաշտպանությունը, մահացության մակարդակի նվազեցումը, միգրացիոն գործընթացների կարգավորումը եւ այլը։ Ծնելիության ամենացածր ցուցանիշը հանրապետությունում գրանցվել է 1999 1949 թվականին 1645 ծնունդ, ամենաբարձրը 10 տարի անց 2009 թվականին 2821 ծնունդ, մեծ հարսանիքի շնորհիվ։ Մահացության ամենացածր ցուցանիշն արձանագրվել է 2001 թվականին 1075 դեպք, ամենաբարձրը 2013 թվականին 2371 դեպք։ Ստեփանակերտի սոսե մանկապարտեզի շենքը կքանդվի եւ տեղը կկառուցվի արդի չափանիշներին համապատասխան շենք։ Շինարարության ծախսերը մեծ չափով կհոգա հայ օկնության միության կենտրոնական վարչությունը։ Մինչեւ նոր շենքի կառուցման ավարտը մանկապարտեզին կտրամադրվի այլ շենք գործունեությունը շարունակելու համար։ Դասական երաժշտության տանջրե 4-րդ միջազգային փառատոնի Ալեքսանդր Թամանյանի Թանգարան ինստիտուտի շրջիկ ցուցահանդեսի Ամարասի վանքի մոտ անցկացված թթի փառատոնի մասին ուզում եք մանրամասն իմանալ, կարդացեք Ստեփանակերտ թերթի վերջին համարը։ ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հուլիսի 17-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։